Egunan amaia? Bai, egunan. Beraz, hemen bardozen gira, sehaskako hogeita mezortzigaren eh, ikastola ideki baita hemen gaur, sarnigu ikastola, beraz, nola pasten da sartze hori, ze duzu zu eh, proiektu eramaile bezala gurasoekin betan, lehen egun horrentzat. Biziki kontent, aski uh, eksitatua, azkenean uh, lortu dugu eta gaur da eguna, eta askiago ere eh, ala, proiektua punta arte eramanik. Eta sarnegu ere muan, jende hainitzak itzeiten dute Euskaraz? Ez hainitz, baina uh, gero gehiago, ala ere, bo, sustut baxa zen. Eskola publikoan bada ere bidun uh, saila, duela, zekit, sei urte edo, eta gero eta hor gehiago bada, beraz, uh, garatzen ari da, fe, behiz garatzen ari da, zelen, Euskara askoz uh, presentagoa zen. Erren dugu ez dela ikastola bakarrik, hemen baita guraso taldea ere eta haiek berez ekitaldiak edo proposatuko dituzte dirua biltzeko. Pentsatzen duzu, beraz, eh, horrek e, garriko diola bere tokia zonalde hortan? Bai, ahunt. E, ikusi dugu, jadanik ala erri uxatz entzat antolatu ginoen ekitaldi bat. E, Euskaraldia bultzatu izan delarik ere bat zen e, jendea hor bildu da. Eta bai, elburua da behiz e, olentzero e, egitea bat E, jauteriak jadanik badira, baina e, guk ere parte hartzea. Bo, Euskara eta Euskal kultura behiz e, pistea. Eta hemen gira privatu baten etxen. Hemen egonen ziste? Beraz, bai, pribatu baten etxan gira, aparta bat da eh, basehi batean. Beraz, gehan, eh, bo, ez da eguzkirik bainan bestenaz, eh, ala, bizki poita da. Badira animaleak ere, astoak, zaldiak. Hala, beraz, hau bikain. Eta gero egiko etxak lokal bat alokatzen digu. Eta hori, azaro abenduan libratuko da. Beraz, guk, ala, gure buruan pentsatu dugu urtahilean sartzea lokalean. Eta ala, hemen egoitea iruzpalau hilabetez. Eta ze hageman dunkan duzia astapenetik egiko etxearekin? Ebe aski ongi, uh, eh, gehan uh, eh, pentsatzen ginen zailago izan entzela. Joan girelarik proiektua aurkestera, uh, eh, ala, astapenan aurkezpen bat zen bakarrik. Ze proiektua sortu dugularik pentsatzen ginen 2008 biko sartzaren zaita. Eta azkenean lau familio hobildu dira 2008 bateko. Beraz, behiz joan ginen aien gana, ez, ba, azkenan uh, aski presatua zela, eta bo, aski fite lokal bat atseman, uh, fe, aski erreski eginda. Galdea batzu, kan beste hor batzu, sartzeko, urrengo, hilabeteetan edo urteetan? Badugu uh, bos garen bat sartuko dena urtahilean, hori badakigu. Gero heldu den urtean badira beste bizpairu sartuko direnak. Gero ez dugu beste galderarik ukan mementuko, eta zaila zena hori dekitzen dugu bakrikama ikastola. Eta beskoitzeko ikastolan badira bartuzeko famili batzu, baina jadanik uh, ama ikastolako azken urtean ziren, beraz egin nahi zuen hemen egin behar urte bat, eta gero beskoitzera joan, edo batukan beskoitzen bat zen bo, Hala, hor hasten dugu zerotik eta lau horiek uh, eh, irurtekoak dira, beraz zaiek dituzte gero gelak uh, idekiko. Ziek hor eh, hasi zerotik, nola lortu duzie biltzen material guzi hori? Bo, mainak eta kaderak hori uh, sehaskak usu igortzen du, ala, egualdetik ikastolek materiala aldatzen dutelarik edo ikastolek esten dutelarik edo sehaskak errekuperatzen ditu, beraz guk horiek errekuperatu ditugu. Eta gero egin dugu ba, etxeko eh, muble eh, zaharrekin edo eh, ala, ta dena da bigarren eskuko uh, materiala, jokoetan ere, uh, oja. Baina lortu duzia ala ere aski, sartze batentzat. Bai, bai, zinez gela uh, aski politatxe maiten dut eta mementuko hasteko behar den guzia bada eta gainera lau dira beraz bo, lau izanki ez da ere kriston materiala behar. Eta deialdi bat luzatu zenuten ez, erritarrei edo, edo zeiner, jokoen edo emaiteko. Oraindik eh, balio du? Bai, oraindik balio du. sustut eh, justut Euskarazko Libruak sekatze dugu, ba hori ustut eh, denek, baina eh, bai, bai, horrek balio du. Eta irailaren amekan antolatzen dugu sartze pesta edo, ala, ospatzeko ikastola horren eh, sortzea eta sartzea. Eta behar dozen eginen dugu uh, pintxo, ahno, animazio uh, atxalde eta gaualdi bat. Beraz, bo, elburua izanki zerbait antolatzea behar dozen eta dirua biltzea ere uh, bai ikastolaren zat. Plazan eginen da? Bai, hori plazan. bostetan lehenik bada zineman bada txontxongilo ikusgarri bat horren zat. Gero plazan pilota partida bat, eta ondotik pintxo, ahno, uh, txaranga batek animaturik, eta sortziak terretan mutxikoak. Eta norziste talde pedagogikoan? Beraz, bi erakasle gira, eh, ni hiru lajoden ez ari bainaiz, eta beraz bada simun eh, lajoden batez ari dena. Eta gero badu laguntzaile bat, ekai, berak ginen du ahotzain digia, kantina, eta txaldetan ere gurekin da bi heldu izaiteko, eh, bo, lau hau balin badira ere, e, da, prinsipioz bi heldu izaita, ala, ongi da, ba, zerbait ikertatzen bada, edo, eh, ara, beraz, eh, atxaldetan bi heldu eta goizetan mementuko bat, ze zerbitzu zigibiko bat sekatzen ginuen eta dugu orainik. Beraz, hori ere, deia zabaltzen dugu, ara, gazte bat motibatzen balin bada, eh, bardo zen, ara, talde txipi batean lan egiteko, ba, ongetorria da. Eta aipatu duzu kantina, hor nundik etorriko da janaria? E, bidasunen badakantina kantina zentral bat, eta haiek e, ekartzen dute publiko eta pribatuari, eta beraz gu galde dugu ere guri ekartzea, eta behon hartu dute, beraz eh, ala, egunero, gero hemen jaten dugu, ez gira mugitzen hemen dik, baina janaria unatzeto jiko da. Charmanki, mila eskarrendi bat amaia. Dauzetaz. Egunan, Stefani. Egunan. Berazu, guraso zira hemen bardozeko sarnego ikastolan, proiektua zuk ere, eraman duzu beste gurasoekin, ze senditzen duzu lehen egun hortan <laughs> ordenak konkretizatu dela? Bai, Be, biziki konten gira, lau dira normalki eta aur bat egun uh, eh, erida. Eta beste eh, aur bat dinen da urtak Guraso gisa sartzeak lehen aurgarentzat, edo egun berezia da. Bai zientzat, oinu bereziago? Bai, Be, bai biziki kontengira, gira, eta uh, ere, uh, zenta, eh, elkar ezagutzen dute, aurrek ezagutzen dute andere nioa, nioak, uh, bidira, laguntzairea ere, beste, uh, beste purasuak, bon, donk, voilà, uh, erresa izanen da, nigarrak badira ere, me bon, biziki da, eta, eta, eta, voilà, konten gira. Eberaz, ziak gehiago konfientxan, berba senditzen ziztela? Bai, alor, bon, euh, muntatzen ari gira proiektua, donk, voilà, sekatzen dugu dilua, sekatzen ditugu, euh, voilà, euh, materialak, fin, huli dena. Me bon, muntatzen ari gira, eta, voilà. Eta beraz, bai, proiektu zonbaitzu, pentsatu berko dituzie urtean zer, dilua biltzeko, ikastola horrentzat, deia bat aipatua izan zauko, beste proiekturik pentsatu duzie? Bai, egin dugu erri urratx, maiatzan, eta uh, eginen dugu gaualdi bat irailaren amekan, bardu zen, eta, e, ere euh, silabako erdi finala egiten dute uh, donc, zen, euh, donc eginen dugu uh, taloak edo hori zer. Eta justu hemen eh, ez bazen lortu, ikastola horren egiten bardo zen, nora eramanen zinuen zure alaba? Gure arabat bat beskoitze ikastolara eramanen ginuen, hori voilà, zen, eta bestiak ere bai, uh, eta zientzat, pixkatu urrun eta antolak eta bat galeiten du, ez? Joitea beskoitz arte gunero? Bai, alor, bon, uh, urrun, bon, ez, ez da urrun, me bon, ala ere, uh, atxikiak ginen uh, hemen euh, sortzea. Nola deitzen zira? Ni deitzen nuzu eta odet di bon, eta bardozeko herrin euh, kontseil nuzu eta adjoent uh, eskolako afetan eta sozial mailan. Gaur, etorri zira beraz, euh, bardozeko sarnegu ikastolaren txartzea ikustiat. Zer egiten dizu zuri kontseilu gisa? Ni eta biziki kontenuzu ikustia eta bardozen ikastola bat eta sortu dela. Eta gotak uh, eh, urratx bat duzu, aspalina egin izan zerbait uh, eh, montatu, deja dila horita hamar urte ez dizuk dezikuken alizan egin. Eta guai eh, egun heben izatia netako biziki uh, plazer handi bat duzu. Astapenetik erriko etxea adorzen proiektu horrekin eta laguntzeko prest? Bai, erriko etxea argunt eta raposti eman du, bai, eh, kontengi hoi montatzia bardo zen, eta adorzera baimena etzina ezuiteko bai. Urtarilan txartuko baitira alokatzen duzien lokal batean, zaila izan da, atxemaitea? Mementoan aguntetzen eh, lokalik prest, bena geofite pentsatu dugu lokal bat izan entzela prest, uh, bardozeko herrik egin behit uh, eh, projet handi bat uh, jartzia etxean, ordin uh, anko langileak, ziazeko langileak goiti dira, eta ba, uken dugu lokala ikastola entako plaza errikin bai. Baziren kriterio bereziak hautatzeko lokal hori? Bai, behartzen uh, seguritatea, eh, lokala aski handi izan, eh, bai, uaiko eta beantago behantago haur gehiago izan balin bada, behar da lokala aski handi pentsatu. Berez handituko baita ikastola hori, eta justuki lokal hortan, badakizuzuk zanbat ikasle kopuru arte uh, joeten den? Pentsatzen dut uh, ahaldila hamar bat hau mentuz eh, habosena ukeiten bai. Degio behar bada zerbait, eh, pentsatzen izilak entuko degula zerbaiten eh, atzamaitia behar balin bada. mila esker handi bat. Esker ikanitz zui eta plazer handi batekin.